Le zelkarteak elkarteak ekintzak antolatzen ditu gizarte, kultura eta kiro lagloan, iparaldeko homoseksual, lesbiana eta transeksualen derechoen alde. Amar manduten lana garantzitsua izan da homofobiaren kontra eginez. Le zelkartea elkartea itzordu importante guzietan hor izan da emaztean deretsuen aldeko egunean kariketan jautsi zen. Bernard Gaxen, lebasko zelkarteko kideara diduriko, azken urte hauetako aujera pausu handiena ezkontzeko deretsua izan da. Zabar ba, ustez, eh, baha, gira, eh, ez beti, eh, eskimina intzinatu gira, bostot eh, zera, Legia ondiena izan den eskontzeko legea. Uh, ez da, ez dena erran eskontza inez behin uh, lege hori eh, izan da gauza ondi bat. Ezatako, lebisuko aldiz, eh, erresumuntan, uh, legea atatu da, errateko gure, gure trupeak, gure bizia, berzen bizia bezala dela. Eta usot hori izan den gauza ondiena, da, gauden honetan. Baina orainik egitekoa badela ejan eh, dauku? Bada, zera, resumen honetan, eh, homofobia onion ondia uh, jendeak maiz izituak dira gauza gozienzat eta gure eta ostot politikak ez dutera gehiago antzinatu nahi eta guk nahi dugu antzinatu zera bada gure familienzat eta badira onion gauzak handiak irabaztekoak uh, emazteak onion ez dute PMA egiten al eta berdute gan orduan uh, donostian edo bilbaot aurra izateko Eta ostot, uh, eh, itza emana zen, baina itza ez dute respetatu. Eta hori, oda ostot, enetzat, lemisiko lana egin dira. Elkarteak egunero bere ateak idikitzen ditu gaurko gizartean onartuak izateko zeltasunetan diren homoseksualei, larun batuntan baiona eta miagitzeko hauzapezek parte hartu dute lebazko zelkartearen ospakizunean.